เปิดมาหน้าสามเก้าเล่มใหญ่เล่มใหญ่สามเก้าครับ สัมมาสัมบุตโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเดมิสวากขาโตมภะคะวตาธรรมโมธรรมนามัสสามิ าตุปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ สะสี่หนึ่งสี่หนึ่งตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าสี่หนึ่งเนี่ยโยโสตทากโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิดู สารทิสัทธาเดวมนุษย์สานังบุตโธภะกวาโยอิมังโลกังสเดวกังสมารกังสพระมกังสัสมณะพระมณิงปัจจสเดวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวเดสี โยธรรมเดเสสิอาทิกาลยานังมัจเจกาลยานังปริโยสานกาลยานังสัทธังสัพยัญชนะเกวละปริปุณังปริสุตังพระมัจริยังปกาเสสิอามหังภะกวันตังอภิปูชยามิตามหังภะกวันตังศิรสานมา โยโซสวากขาโตมภากวตาธรรมโมสันดิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโปวิญญูหิตามังธรรมังอภิปุชยามิตามังธรรมังศิรสานมามิ โยโสสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆ สามี ปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆยานิดังจตตาริปุริสยุคานิ อัตถปุริสปุคลา เอสะภะคะวะโต สาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดักขินายโย อัญจริการณิโย อนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสามตามหังสังขังอภิปูชยามิตามหังสังขังศิรสานมามิ บุตโธสุสุโธกรุณามหนนาวโยจันทสุทัปปริยานโลจโน โลกัสปาปูปกิเลสขาตะโกปัญญมิพุทังอหมาดเรนตังธรรมโมปฏิโปวิยตัสสะทุโน พินหโก โลกุตโรโยจัดดัตติปโน วันดามิธรรมังอามาดเรนตังสังโฆสุเขตาพยติเขตาสัญยิโต โยนิทาสันโตสุกตานุโบทโก โลลับปิโนริโยสุเมทโส วันดามิสังขังอามาดเรนตัง เอิเจวเมตันตาิปูจเนยกังวัตุตยังวันทยตาปิสังขตัง ปุญญังมยายังมมัสสะบุปตะวามาหนตุเวตัสสะปภาวสิทธิยา อิทัตถะกะโตโลเกอุปันโนอระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเดสิโตนิยานิโกอุปสามิโกปรินิบานิโกสัมโบทกามิสุกตัพเวดิโตมายันตังธรรมังสุตตวาเอวังจานามา จาติปิโุขาจาราปิโุขามารณมปิโุขังโสกปริเดวะดุขโดมนัสุปายาสาปิโุขาอาปิเยหิสัมปโยโกดุโคปิเยหิวิปโยโกดุโคยัมปิชันนลปติตัมปิโุขัง สังคิเตนะปัญจุปาดานะขันธาดุคาเสยยาทิดังรูปูปาดานะขันโทเวทนุปาดานะขันโทสัญญูปาดานะขันโทสังขารูปาดานะขันโทวิญญาณุปาดานะขันโทเยสังปริญญายา อารมาโนโซภะกวาเอวังบังลังสาวะเกวิเนติ เอวังภากาจัปนัสสะภะกวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีบังลาภวัตติ รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจา สังขารานิจาวิญญาณานิจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารานิจาสัพเพธรรมานัตตาเตม ตินนามหาชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเดเวหิดุเคหิโดมนัสเซหุปายาเซหิดุโคตินนาดุขปเรตาอาเปวนามิมัสสะเกวรัสสะดุขคันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาเตม จิระปรินิพุตังปิตังภะกวันตังอุดิสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอาการัสมาอนาการิยังปบาจิตาตาสมิงภะกวติปรมจริยังจรามะเอโคนังสิกขาสาชีวสมาปนา ตังโนปรมจริยัง อมัสเกวรัสดุขคันทัสหันตกิริยายสังวัตตุม ปุยสังขายโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิมยาวะเดวะสิตัสสปฏิคาตายะอุณหัสสะปฏิคาตายะดังสมากะสวาตาตปัสสิริงสัพสัมผัสสานังปฏิคาตายะ ยาวเดวะหิริโกปินาปฏิชาดานาทังอาจสังขายโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิเนวะดวายนามมดายนัมมันดานายนวิภูสนายะ ยาวเดวายมาสกายาสลิกิยายาปนายาวิหิงสุปรัติยานุกหายาเอเตปุรานันจะเวดนังปฏิหังคามินวันจเวดนังเทสามิยาตาราจะเมภวิสติยนวัจจตาจะภาสุวิหารโรจาติม ปาติสังขายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิ ยาวเดวะสิตาสสะปฏิคาตายะโอนาสะปฏิคาตายะดังสมะกัสวะตาตาปัสิริงสัพสัมปัสสานังปฏิคาตายะ ยาวาเดวาอุตุปริสยาวิโนดานังปฏิสันลานารามาทังปฏิสังขายโยนิโสมิลานาปัจจยาเพสัจจปริคารังปฏิเสวามิยาวาเดวาอุปันนานังเวยาปาิกานังเวดนานังปฏิคาตายา อภัยาปชาปรมตายาทิมยะธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตเมเวตังยติดังจีวรังธาตุปะคุณจะโกจะปุคโรธาตุมัตโก ปนัยมานิกิวรานิอาจิคุชนิยานิอิมังโพติกายังปัตตวาติวิยาจิคุชนิยานิจายันติยาธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยติดังปินดาปาโต อานุปปุญจโกจะปุคารโรธาตุมัตตโกนิสตโตนิชีโวสุญโยสาพเบอนายังปินดาปาโตอาจิคุจนิโยอิมังปุติกายังปัตตวาติวิยาจิคุจนิโยชายาติมยาธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยาดิดังเสนาสนัง อาลุปะพุนจโกจะปุคาโลทาตุมัตตโกนิสัตโตนิชิวสุญโยสาปานิปานาหิมานิเสนาสนานิอาชิกุชนิยานิยิมังพุทธิกายังปัตตวาติวิยาชิกุชนิยานิชายันติ ยาธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยาดิดังอิลานะปัจจยาเพสัจปริคารโรอาตุปปุญจโกจะปุคโลธาตุมัตตโกนิสัตโตนิชีโวสุญโยตาูวปนายังกิลานาปัจจยาเพสัจปริคารโรอิคุชนิโย อิมังโปติกายังปัตตวาติวิยะติอุชนิโยชายาติมพาหุงสหัสสมาพิเนมเมตาสาหุทานตังกริเมฆารังอุดิตาโคราสเสนมารังทานายทิธรรมวิทินายจิตวามุนินโท ยมังคลายนิมารายติเรกามาพิโยชิตาสาภาราติงโครัมปนาลวกามาก ตยาขังกันติสุทันตวิธินายชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมจยมังคลานิลาคิริงกัจวรังอธิมาตาุูตังทาวาคิจากรรมสานิวสุทารุนันตัง โุเสกวิทินายจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยามังคลานิอิทคาคมาติหาตาสุทารุนันตังทาวันติโยจนะปะทังคุริมาลวันตังอิทิม กตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมสยา รมุตารังอิวะคาปินิยาจินจายโทตวจนังจนากายมาเจสันเตนะโสมาวิจนาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภาวะตุเมจยมังคลานิกาตตวะ วาตาวิโรวิตามนังอติอันทโพตังปัญญาปฏิปัจริโตชิตวามุนินโตทันเตยัสาภภวตุเมชยมังคลานินันโทปนันทโพจกังเวพุทังมหิเทง ระพุจเกนะธรรมาพยันโตอิทุปเทสวิตินาชิตวามุนินโทตันเตสัสาะภวตุเตชยมังคลานิทุกขาทิติพุจเกนะสุทัต ตังพระมังวิโสติจุติเมติปกาทิธานังยานากเทนวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิ ตาปิพุทธจยมังอาตคาทายโยวาจโนตินทิเนสรเตมาตันทินเนกวิวิธานิยุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกามยานโลสัพพัญโยม 你呢？ ผมลงไปกายจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภูโรนานปปการัสาสุจิโนเป็นไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆอาทิมัสมิงกายเย มีอยู่ในกายนี้เอสาคือผมทั้งหลาย โลมาคือขนทั้งหลายนาขาคือเล็บทั้งหลายดันตาคือฟันทั้งหลายตาโยคือหนังมังสังคือเนื้อหาหารูคือเอ็นทั้งหลาย อาทิคือกระดูกทั้งหลายอาทิมีทางเยื่อในกระดูกว่ากันมา ตยังหัวใจยากันันตาปิโลมะกังพังผืดปิอาการตาย นัมบีเสมานัสเรบุตโตน้ำเหลืองโลหิตน้ำเลือดเซโลน้ำเงื่อเนโดน้ำมันขนอสุรัตตาวาสาน้ำมันเหลวเกโลน้ำลาย สิงคานิกาน้ำโมกาสิกาน้ำไขข้อ มุตตังนั้นมุตเอวะมยังมีกายโยกายของเรานี้อย่างนี้ อุดทันปานาตราเรื่องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา อาโทเกสามัตตาเรื่องตำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโต มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอด โอโรนานัปการัสาสุจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลยราธรรมโมหิยรังอนาติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงานาติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มารณธรรมโมหิมารณังอนาติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปธรรมสโกมิกรรมนายาโดกรรมโยนิกรรมบันโทกรรมปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดงเกิด อีกรมเป็นผู้ติดตามอีกรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรมมังกฤิสามิกัลยาณังวาปะปะกังวาตัสสลายาโนอวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิอภินาปัจเวกิตปังเราทั้งหลาย ควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดนะสุขิโตโหมีมีทุกโหมี ปโชมิอานิโคมิสุขิอัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาอเวราหนตุสัพเพสัตตาอัพยาปชาหนตุสัพเพสัตตาอานิคาหนตุ สัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสบาดุขาปมุตจันตุสัพเพสัตตาลัทสัมปติโตมาวิคาชันตุมสัพเพสัตตากัมมสกากัมมดายาดากัมมโยนิกัมมบันทุกัมมะปฏิสารนา ยังกัมมังกริสันติกัลยาณังวาปาปะทังวาสัตยาดาปริสันติสเบสตาสดาหนตูอาเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเดิม จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถินกาตังปุญญาปลังไมหังสเปปาคีพวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้สวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั่นเถิด ัสสิดานิกาตัสสายานัญญานิกาตานิเม เอสัญจาปากิโลหนตุสัตตานันตาปมาณกาเยปิยาคุณวันตาจามัยหังมาตา ปิตาไดโยอิทาเมจา ปิยดิทาวา อันเยมาชาตเวริโน สัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมาจตุโยนิกา อันเจกาจาตุโอการาสังสรันตาภวาภเวยาตังเยปาติดานัมเมอนุโมรันตุเตสยังเยจิมังนปจานันติเดวาเตสังนิเวทยุง มายาดินนานะปุญญาณัง อนุโมรณะเหตุนาสาเวสัตตาสดาหุนตุอาเวราสุขชีวิโน เอมาปาดันจะปะพนตุเตชาสาสิชาตังสุภา ยาเดวตาสันติวิหารวาสินีทุเปกเรโพธิกเรตหิงตหิงตาธรรมดาเนนภวันทุปูชิตาห้าเจ็ดห้าเจ็ดโสทิงกรณเตทวิหารมันดเลงเทราจะมัชานวากาจะพิขาว ารานิกาดานปเิอุปาสกังกามาจะเดสานิกามาจะอิสราสาปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตงยาลาภูจาเยปิจันตสัมภวา สังเสตจาตาอัตโวปปาติกา ในยานิกังธรรมวารังปฏิจเตสัพเบวิดุคาสการนตุสังขยังสาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจะปุคลาสังโกโหตสมะโควาอัตตายาใจตายาจา ธรรมเฮระคาตุสัตธโมสัพเพปิธรรมจาริโนโอทิสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยปเวริเต